أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da uku ga watan march 1996 a jiya mun kwana dangane da matsala ta sutura akan ainihin fakara ta goma sha tara yau sai ce miqdarur tifa'is sutura gwargwadon yadda ake son sutura ɗin ta ɗaga daga sama ma'ana ita sutura ɗin nan tunda kariya ce tsakaninka da mai gilmawa ta gabanka to so ake yi ta zama wata alama ce wadda wanda ya zo gilmawa zai iya fahimtar cewa akwai kariya ɗin to shi yasa aka ce gwargwadon tudun yadda ita sutura ɗin za ta kasance Wayajibu yajibu an takuna sutura murtafa'atun murtafa'atan anil ardi hawa shibrin aw shibraini li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك saboda annabi ma'ana yana wajaba sutura din nan ta zama ta ɗaga daga ƙasa gwargwadon ɗani ɗaya haka kamar inci shida daga ƙasa ɗin haka kuma ko kuma kamar ɗani biyu kamar inci goma sha biyu kamar makamancin ƙafa guda misali saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan wani daga cikin ku ya sanya sanda gwargwadon kuciyar sirdi ma'ana girmanta kamar ya kai kamar girman muciya to ya ci gaba da sallar shi kada ya damu da wanda ya wuce ta bayan wannan ainihin sutura ɗin ma'ana wannan sutura ɗin taka ana son ta zama gwargwadon kamar kamu guda ko kamar mm, muciya yadda yake wanda ya zo wucewa in ka kafa zai iya gane cewa wannan akwai alama kai ya wuce ainihin ta tsakaninka da sutura ɗin to in yazo zai wuce ta bayan sutura ɗin babu ruwanka da shi sai ka ainihin rabu da shi wa yatawajjahu ila suturati mubasharatan kuma zai fuskanci wannan sutura ne kai tsaye ma'ana zai sa ta ne a gaban shi a gaban shi haka zai kafa ta saitin gaban shi haka zai kafa ta li'annahu zahiru min al'amri bis salati ila sutra saboda shine zahirin abin da umarni da sutra a gaba yake nunawa wa amma tahawulu anha yaminan aw yasaran amma kau da ainihin sutura ɗin dama ko hagu ma'ana sai a ce wai ka sanya sutura ɗin dama da kai ko hagu da kai kada shaitan ya ce wai kana bauta wannan sutura ɗin. sai malam yake cewa bi haisu annahu la yasmadu ilaiha samadan ta yadda yake wai mutum ba zai fuskance ta ba kai tsaye falam yasbut wannan abun bai tabbata daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba na haka zaka iya sanya suturarka ta fuskance ka kai tsaye kana saiti da ita tana saiti da ita wannan shine sunna amma kau da ita dama ko hagu wannan ba shi daga ainihin cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da yake karkai mamaki dan kaga wasu malaman fiqh sun ce sunna ce suna nufin sunna ce a yadda su suka fahimta amma sunna dai daga annabi wannan bai tabbata ba wa yajuzu salatu ila al-asa al-maghruzati fil ardi ya halatta kuma a tasa sanda wadda aka kafa ta a cikin ƙasa a yi sallah da ita a gaba au na hawi ko makamancin haka ma'ana a samu sanda ko mashi ko wani ice a kafa a gaba sai a yi sallah da shi wa ila shajaratin ya halatta a tasa bishiya a gaba a yi sallah a tin, ko kuma dirka ta masallaci ko gimshiki di ya halatta wa ilan ba al-muttaji'a ala sarir ya halatta mutum ya tasa matar shi a gaban shi tana kwance kan gado tana bacci ko tana kashin gide tana kwance ya ci gaba da sallah ta zama suturar shi wa ta hata lihafiha tana kwance ta lulluba tana ƙarƙashin mayafinta wa ila dabbati ya halatta mutum ya kwantar da dabba ya tsimai da ita sutura walau kana jamalan ko da raƙumi ne ya halatta saboda raƙumi an hana a yi sallah a wurin da suke kwanciya ne ba wai inda aka kawo shi aka kwantar da shi ba garken su ne aka hana saboda aka ko raƙumi ne ka kawo ka aje sai ka ci gaba da sallah babu komai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wani malami ya ce ai babu kyau abin da yake motsi ba a sa sutura da shi sai ka ce a'a annabi yayi ba ruwanmu da waccan magana tahrimus salati ila al-qubur bayani akan haramcin yin sallah da kaburbuka a gaba ma'ana haramun ne ka tasa kabari a gaban ka kai sallah wala tajuzu salatu ilal kuburi qubur bai halatta a tasa kaburbuka a gaba ana sallah da su ba kai tsaye ma'ana waɗannan kaburbuka sawa'un kanat quburan lil anbiya'i aw ghairihim ko kaburbukan annabawa ne ko na wasu waɗanda ba annabawa ba kamar waliyai ko salihai bai halatta ka tasa su a gaba kana sallah ba to waɗannan su ne anawin ɗin da ya ce kasiratun janibiya taubihiya da ya faɗi a can mukaddima da yake magana da yake cewa ya sanya unwan unwan to akwai kuma wasu ƙananan anawin da ya su ne waɗannan ɗin da ya ce tahrimu salati ilal qubur sai kuma ya ce tahrimul mururi na yadayil musalli walau fil masjidil haram bayani akan haramcin wucewa ta gaban mai sallah ko da a masallaci mai alfarma ne saboda wasu malamai sun ce in a cikin garin makka ne a masallaci mai alfarma masallacin ka'aba babu laifi dan ka gilma ta gaban mai sallah shine yace a wannan magana ba daidai bace ko a masallacin ka'aba din abin da yake ainihin shari'a shine kada ka wuce ta gaban mai sallah wala yajuzul mururu bayna yadayil musalli idza kana bayna yadayhi ah, sutura bai halatta a wuce ta gaban mai sallah ba in dai akwai sutura a gaban nashi wala farqa fi zalika bainal masjidil haram wa ghairihi min al masajidi babu bambanci tsakanin masallaci mai alfarma ko kuma wani masallacin daban wanda yake ba masallacin makka ba ma'ana ko a ka'aba ko a masallacin kasuwar muciya ko a masallacin kikaji ko a na sabon gari ko a na makka ko na madina duk bai halatta ka wuce ta ainihin wato gaban mai sallah ba ko ina ba daidai ba ne fa kullu ha sawa'un fi adamil jawab. dukkan su daidai wa daida suke wajen ainihin rashin halaccin wucewa din li umumi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda manzon Allah yayi magana ta gaba ɗaya da yace law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi da a ce mai gilmawa ta gaban mai sallah ya san irin zunubin da ke kan shi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an min an yasirra min an yasirra yasa anan amma asalin hadisin min an yamurra bayna yadayhi da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san irin zunuban da ke gaban shi ike kan shi to da ya gwammace ya tsawar shekara arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in ya fiye mishi alheri fiye da ya gilma ta gaban mai sallah misali a ce wani ya kabbarta sallah ba zai sallama ba sai nan da shekara arba'in kai kuma ka rasa wurin wucewa gwamma kai zaman jira nan da shekara arba'in idan ya ainihin wato gilma in ya idar da sallar ka gilma da ka wuce din saboda zunuban saboda asalin abun nadri a wanda ya ruwaito wannan hadisi ya ce ya manta wata arba'in aka ce ko shekara arba'in ko kwana arba'in akalla mafi karanci ba shine kwana arba'in ba to da ka wuce ta gaban mai sallah ko maka zauna kana jiran shi nan da kwana arba'in in sai yayi sallama sannan ka wuce din ya'ani al-murura bainahu wa baina mawdi'i sujudihi wato yana nufin wucewa ta gaban mai sallah da kuma wurin sujudar shi amma dan wucewa ta bayan wurin sujudar shi ko bayan suturar shi wannan ba laifi amma daga inda yake tsaye zuwa wurin su juda shi ko kuma zuwa inda suturar take to daga wuce ta nan gwamma kai wannan tsayuwa din ne sai malam yake cewa to a can baya akwai wani ta'aliki wanda ainihin ba mu karanto shi ba inda ya ce yana fassara wannan arrahalu din nan kuciyar sirdi ya ce hiyal ud allazi fi akhirin rahal Shi ne ainihin wani ice wanda yake a ƙarshen can wajen ainihin wato ƙarshen sirdi na raƙumi warrahal din nan rahal da aka ce huwa lil jamal kamar sirdi raƙumi shi ake cewa rahal din bi manzilati surji lil fars in doki ne sai a ce surj sirdi idan raƙumi ne nashi sirdin shi kuma sai a ce mishi rahal to a can baya yake kamar yadda za a ɗaura shi a baya ne haka yan sanda ce za a gifta ta haka sai a rinka daure kaya a jikinta gefe da gefe ayan kana shiga ƙauyuka za a ga mutanen ƙauyuka suna haka wa fil malam Nasiru al-albani ce a cikin wannan hadisi akwai isharatun ila anna al-khatta ala al-ard la cewa zane a ƙasa ma'ana mutum yayi zane da nufin zane ɗin ya zama sutura bai isar mishi ba wal hadith al-marwi fihi da'ifun hadisin da aka ruwaito akan haka cewa ko kai zane in ka rasa abin sawa hadisi ne wanda yake fi ko da'ifun hadisi ne mai rauni hadisi ne mutaridi to amma ibn ibn hajar a cikin bulugul maram ya ce wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun wanda bi ya wannan hadisi muttaribi ne bai dace ba to kuma wannan maganar da ibn hajar ya faɗi ita ce rashin dacewa din abin da yake dacewa din shine hadisin muttaribi ne da'ifi ne shi yasa imamu malik shi kanshi yace bai halatta a yi zane ba dangane da sutura ma'ana ka zane dan zane waye zai iya kula da zane ba za a kula da zane ba shi yasa ba a yin zane wajen sutura sai dai a aji abu mai tudu kamar yadda muka faɗi jiya kuma ba a sanya ainihin takalmi to anan kuma ga wani ta'alikin da ya akan wannan fakara da muka karanta ya ce wa amma hadithu salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hashiyatil mafaf duna sutratin wan nasu yamurruna baina yadayhi fala yasihu akwai wani hadisi da aka ce wai mutane suna tsawafi? sai annabi ya koma gefen wurin da ake tsawafi ya kabbarta sallah mutane suna ta ainihin wato wucewa ta gaban shi gashi babu sutura a gaban shi to wai ce wannan hadisi bai inganta ba don zahirin wannan hadisi misali yana nuna ga annabi yana sallah babu sutura kuma mutane suna ta wucewa a gaban shi to da wannan hadisin ne wasu malamai suka ce to in aka aba ne babu komai dan an wuce ta gaban mai sallah sai ce wannan hadisi bai inganta ba ala annahu laysa fihi anna al-murura kana bainahu wa bain sujudihi tare da cewa shi kanshi ma fa wannan hadisin zahirin shi din ba wai ya nuna haƙiƙanin cewa suna wucewa ne ta gaban shi tsakanin shi da wurin su da shi ba za iya yi wa akwai tazara tsakanin shi da su ko da ma hadisin ya inganta ko to balle ma sai ka hutar shi kanka hadisin bai inganta ba dan haka ko a ina ne ka kiyaye kar ka sake a ketara sallar ka kar ka sake kai sallah ba sutura kar ka sake ta ketara sallar dan uwanka musulmi sai malam nasir al-albani ya ce wujubu man il-musalli lil marri bayna yadayhi walau fil masjid al-haram bayani akan wajabcin mai sallah ya hana wani ya wuce ta gaban shi ko da a masallacin eh, ka'aba ne ma'ana kai din nan da kake sallah fa wajibi ne akan ka ka hana a wuce ta gabanka. kai din nan da zaka wuce din nan kuma haramun ne akan ka ka wuce in kai ka bari da gangan aka ketara ta gabanka ka yi laifi sallar ka ta ɓaci musamman idan mace balagaggiya da jaki da bakin kare suka ketara gabanka mun gane wannan da kyau ko to dan haka kai wajibi ne ka kiyaye kai ma mai ketarewa wajibi ne ka hakura ka ka ketare wala yajuzu lil musalli ila sutratin an yada ahadan yamurru baina yadayhi bai halatta ga wanda ya tasa sutura a gaba yana sallah ya bar wani ya gilma ta gaban shi ba lil hadisi sabiq saboda hadisin da ya gabata annabi ya ce wala ta da ahadan ya murru baina yadayka kar ka sake ka bar wani ya gilma ta gabanka wa qawluhu wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi idan wani daga cikin ku yana sallah da wata sutura da wani abu wanda yake tsare shi daga mutane fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani ya nufin ya gilma ta gaban shi falyadfa fi naharihi to ya kai mishi tunkuda wajen kirjin shi ai kirjin mutum ba nan ne karfin tafiya ba to sai kai mishi ba ban kaɗe shi ba fa aka ce zaman lafiya ake nema jama'a wai kamar ishara ce za ka kai haka sai ka kai tunkuɗa haka ba wai kawai yana zuwa ka bangaje shi a'a sai ka ɗan kai tunkuɗa ka ɗan dafa haka wajen ƙirjin shi haka wal yadra mastata'a annabi yace yayi kokarin kiyayewa gwargwadon iko shi mai sallar ya kiyaye wa fi riwaya yamna'ahu marrataini a wata riwaya annabi ya ce yayi kokari ya hana shi har sau biyu in ya yunkuro zai wuce ya kai mai dafa in ya sake yunkurowa ya sake kai mai dafa fa in aba idan ya mai daya biyu sai ya ki tsayawa falyuqatilhu annabi ya bada doka akan shi yace ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytanun domin shi shaytan ne tunda yana son yanke wa musulmi sallar shi dan shaytan ne yake yanke sallar musulmi to shi ma yazo yana son ya aiki irin na ainihin wato shaytan ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wannan yayi tashabbuhi da shaytan a wajen aikin shi dan haka hukuncin shaytan ya hau kan shi mun gane wannan ko almashiyu ilal amami liman ilmururi bayani akan ya halatta mutum ya ɗan yi tafiya gaba kaɗan dan ya hana mai wucewa ta gaban shi kana cikin sallah sai wani yazo zai gilma ta gaban ka ka ɗan taka ɗaya biyu uku ka je ka ɗan hana shi haka mun gane wannan ko ya halatta dan kai wannan tafiya ɗin ko ka ja da baya a sallah ko kai gaba duk waɗannan abubuwan an karanta cikin sahih bukhari ai babu laifi akan haka fa'idar ana karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan sai ga duk baki ɗaya an daina yin rigima saboda manzon Allah shine ya zo ya haɗe kan mutanen da suke maguzanci ma suke kiristanci suke yahudanci ina kuma ga mutanen da suke musulunci ba su suka fi cancanta manzon Allah ya haɗe kansu ba to amma duk sa'an da aka rabu da manzon Allah sai alfazazi ya ce wa man hada anhu asu min falahihi duk wanda ya kauce manzon Allah ku fitar da tsammani ba zai samu rabo ba wannan Allah ya kiyaye mu ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر لمنع لمنع غير مكلف لمنع غير مكلف ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه yace waya juzu an ya takaddama khutwatan ya halatta ya ɗanyi gaba kamar taku ɗaya au akthar ko fiye da ɗaya kamar biyu ko uku liyam na ghaira mukallafin dan ya hana wanda yake ba mukallafi ba min almururi bayna yadayhi ya hana shi wucewa ta gaban shi kadabatin kamar dabba au tiflin ko yaro karami hatta ya murra min wara'ihi har ya wuce ta bayan shi ma'ana ai wancan shi babba cewa akai ka dafe shi ko kar ka ya wuce to amma yaro ya san abin da ake yi bai san abin da ake ba tinkiya ko akuya bata san abin da ake ba to ya za a yi tinkiya ta taho da gudu za ta ketara ta gaban ka tsakanin ka da suturarka sai kai sauri sai ka je ka tsamfara da suturar ka in bango ne in ice ne sai ta wuce ta baya haka dan yaro ne dalili akan haka haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ya zo yana cikin sallah sai akuya ta taho da gaggawa sai sauri ya je sai ya haɗe cikin shi da bango sai ta ainihin wuce ta bayan shi sai ya dawo to dan kaya haka babu laifi ko mun fahimci wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yaqta'u salata bayani akan abin da yake yanke sallah ma'ana waɗannan abubuwa ne in suka gilma ta gaban mai sallah sallah shi ta yanke sai ce wa inna min ahamiyati suturati fi sala yana daga cikin muhimmancin sutura a sallah annaha tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifradi salatihi bil mururi baina yadayhi ita sutura din tana shiga tsakanin mai sallah wanda yake da ita a gaba da kuma tsakanin ainihin wato ɓata sallashi ta hanyar wucewa ta gaban shi ma'ana ita sutura yana daga babban muhimmancinta in dai da ita a gabanka to za ta ainihin sa ko da wani ya wuce ta gabanka ɗin to sallar ka bata ɓaci ba ma'ana ka sanya suturarka sai kai ƙoƙarin karewa sai wani ya buge ka sai ya wuce ta gaban ka sallar ka bata ɓaci ba ko kuma sai ya wuce ta bayan suturar kaga ya wuce ta iyaka ta ita bayan iyakar ka sallar ka bata ɓaci ba kaga amfanin sutura ɗin kenan bi khilafin ladhi lam yattakhidha sabanin wanda bai sanya sutura ɗin ba a wurin sallah fa innahu yaqta'u salatahu fa innahu yaqta'u salatahu idza marra bayna yadayhi al-mar'atu domin shi wanda bai sanya sutura a gaban shi ba to idan balagaggiyar mace ta wuce ta gaban shi mace wadda ta balaga ta wuce ta gaban shi wa himar haka jaki wal kalbul aswad da bakin kare duk in suka wuce ta gaban shi sallar shi ta baci ma'ana kana cikin sallah sai balagaggiyar mace sai ta zo ta gilma ta gaban ka ko kuma bakin kare ko kuma jaki kowane irin jaki to sallar ka ta ɓaci haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hukunta to Aisha hadisin da yazo akan haka bata ji shi ba sai ta wani istinbati khata sai ta ce dan me Allah wadaranku dan me kuke hada mu mata da jakuna da karnuka za ku ce da mu mata da karnuka da jakuna in sun wuce ta gaban mai sallah sallah ta ɓaci ta ce wallahi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah ni kuma ina kwance kan gado a gaban shi kuma sallah shi bata ɓaci ba to sai aka ce wannan istinbati ne fitar da hukunci ne Aisha ta a karkashin wannan hadisi khata wanda yake da kuskure a ciki dan da bambanci tsakanin kina kwance akan gado ya tasa ki a gaba da kuma ki zo ki gilma ai da bambanci to shi yasa aka ce Aisha abin da ya kai ta ga faɗin haka din saboda bata ji wannan hadisi bane na san kana sallah sai kai kokarin kiyayewa waɗannan abubuwa uku to suna bata sallah to shine Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma balul kalbil aswad min al-ahmar me ya bambance bakin kare da ja sai annabi ya ce ai shi bakin kare duk inda ka ganshi shedani ne saboda haka sai kai hankali niyyatu bayani akan niyya a sallah wala budda lil musalli an yanwiya salata ilaiha babu makawa dole ne mai sallah ya kudurce niyyar sallar da ya tashi zai yi ta wata ta'ayyinaha ya kuma ayyana wannan sallah bi kalbihi a cikin zuciyar ya san sallar da zai yi ya ɗauki niyyarta ya kaddara ta a cikin zuciyar shi ka fardu buhuri, kamar sallah ta ainihin farilla azhar ma'ana kamar sallar da ta zama ainihin azhar ce ya kudurce wannan azhar zai yi awul asra ko sallar la'asar aw sunnatahuma masalan ko kuma sunnonin sallah na azhar da la'asar waɗanda ake yi kafin azhar kafin la'asar waɗannan sallolin in zaka ka kudurta ga irin sallar da zaka yi a cikin niyyarka wa huwa shartun ita niyya din nan shar'i ce aw rukunin ko kuma rukuni abin da yasa shin ita niyya tana afkuwa ne kafin a shiga sallah ko kuwa bayan an shiga sallah shi yasa ya kawo haka don da rukuni da sharaɗi duk mukamin su ɗaya amma sharaɗi yana afkuwa ne kafin a shiga ibada rukuni kuma yana afkuwa ne bayan an shiga ibada to shi yasa sai ya kawo ya ce ko dai ta zama sharaɗi in ya zama tana afkuwa ne kafin a shiga sallah ko kuma ta zama rukuni in ya zama tana afkuwa ne bayan an shiga sallah saboda ba ga al'amarin na wannan yana da matsala Allahu akbar lokacin da bakin ka yake faɗi lokacin ake son zuciyarka ta kudurce sallah din ainiya din to shin niyyar ta biyo baya ne ko ko ita ce da farko to shi yasa yace to ko dai ta zama rukuni ko dai ta zama sharadi ala ayi halin dai wai ka san niyya din nan fa dole ce a sallah wa amma talaffuz biha bi lisanihi fa bid'atun mukhalifatun lis sunnah ya ce amma faɗin niyya ɗin nan da bakin shi da harshen shi to wannan bid'a ce wadda ta saba wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kace nawaitu an usalli adh-dhuhra iqtida'an bi imami kasuwan mutiya farda adh-dhuhri kaza kaza kaza hadha kulluhu min bid'a an gane ko yana daga cikin bida bid'o'i ne waɗannan na niyyar zan bi sallah na niyyar kaza kaza na duk wannan bid'a ce har aka zo saboda ɗaurewa bid'a gindi a ƙasashen mu wai har littafi ake karantawa ake karantarwa ake siyarwa majmu'atun niyyati niyyati gashi nan niyoyi ne baki ɗaya ka je kai ta hadda in ka haddace su ka haddace hudu ba ɗaurin aure ka haddace hudu ba juma'a shikenan sai a naɗa ka limamin juma'a shikenan wai ka gama karatu bihi yuhtamu dhikrul Jamilu wa yubda'u ka fara ka gama kai ka gama komai shikenan sai kai nadi da dogon kandiri Allah kiyaye walam yaqul biha ahadun min ilmu muqallidina min al-a'imma babu wani daga cikin waɗanda masu danci suke bi da ya ba da fatawa da haka daga cikin limamai ma'ana imamu abu hanifa bai ce a faɗi niyya da baka ba imamu shafi'i haka imamu malik haka imamu ah, ahmad ibn hanbali duk waɗannan limamai da ake bi din nan babu wanda ya ba da fatawa cewa an ka zo sallah ka ce na yi niyyar zan yi sallah kaza ko na yi niyyar zan yi makamantan haka ko azumi duk ba a faɗi da baka bayan niyya a sallah sai a takbiru kabbara harama summa yastaftihu salata bi qawlihi Allahu akbar sannan sai kuma ya bude sallar shi da cewa Allahu akbar mun gane wannan haka ake faɗinta ba a cewa Allahu akbar sai a ce Allahu akbar ka a ja shi kuma a ce akbar ka kuma a ce Allahu akbar duk wannan yana daga cikin kuskure sai a ce Allahu akbar akbar wa huwa rukunin wannan cewa Allahu akbar din nan rukuni ne ma'ana lallai ne a yi shi Mai qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi da yace miftahu salati tuhur mabudin sallah shine tsarki wata tahrimuha at-takbiru ma'ana mabudin sallah shine tsarki alwala kana yin alwala to kamar ka buɗe ɗakin sallah kenan zaka shiga sallah kenan ko haramcinta kuma ma'ana bayani akan abin da zai nuna cewa yanzu ka shiga halin haramcin abubuwan da suke halal shine Allahu akbar kana cewa Allahu akbar duk wata magana da bata shafi sallah ba cin abinci shan ruwa shan duk wata harka da take to sun haramta shi yasa ake ce mata at-takbiru tahrimuha at-takbiru wa tahliluha halaccin halaccinta kuma at-taslimu cewa assalamu alaikum kana cewa assalamu alaikum guda ɗaya din nan to ta isar daga nan ko da tusa ce ta zo maka shikenan sallar ka ta kullu ma'ana ko da kayan iya za ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah kana zuwa kan minjaye din nan assalamu alaikum sai sa tusa ta taho kenan ba komai tayi mun gane wannan da kyau ko to ne a ƙasa yace ai wa tahrimu ma harrama Allah min al af'ali wa kaza tahliluha ai tahlilu ma ahalla Allah kharijaha min al af'ali wal murad bit tahrimi wat tahlil al muharram wal muhallal ma'ana abubuwan da Allah ya haramta na ayyuka haka abubuwan da Allah ya halatta na ayyuka duk abubuwan da suka halatta a cikin sallah a wajen sallah to kana cewa Allahu akbar to sun zama haramun baki daya kana cewa assalamu alaikum duk abubuwan da aka haramta maka dinnan a cikin sallah sun dawo kuma sun ainihin wato zama halal to sai ce wala yarfa'u sautahu takbiri fi kulli salawati kada ya ɗaga muryar shi da wajen kabbara a dukkan salloli an gane duk cikin ba ko ba ko ina ka zo za a a in ka zo sallah kai mamu ne ko kai ne sallah kai kaɗai ne sai kai Allahu akbar amma ka zo za ka bi sallah kana zuwa sai ka ɗaga murya Allahu akbar sai ka sa wani ya ruku'u sai ya ɗauka liman ne shi yasa ka zo za ka yi sallah ka Allahu akbar sai kai ka ji yadda kanka kawai liman ne kawai sunna ta nuna ya ɗaga sautin shi sai kuma zakara ko ladan idan larura ta kama liman mun gane wannan ko illa idza kana imaman yace sai dai fa liman ne shi liman shine yake daga sautin shi wa yajuzu tablighu al-mu'azzin al-imami ila an-nasi ya halatta mai kiran sallah ya daga muryar shi ainihin wato wa yajuzu tablighu eh, al-imami takbira al ila an-nasi wa yajuzu tablighul mu'azzini takbiral imami ilan nasi ya halatta ladani ya rinka daga kabbarar liman dan ya jiyar da mutane idan liman ya ce Allahu akbar sai ladan sai ce Allahu akbar amma idza wujida al-muqtaba li zalika in an samu dalilin da zai kawo haka wanne dalili sai ce kamar rabin imami kamar liman yana rashin lafiya muryar shi ba iya daga ta wa ba fi sautihi ko kuma yana da raunin murya au musalli na khalfahu ko kuma akwai masallata da yawa a bayan liman to sai a samu wani sai rinka yin ladanci amma in ba haka ba eh, yin ladanci din ai bid'a ne haka siddan kawai liman yana ainihin ana ana jin muryar shi haram eh, bid'a ce makruhiya a zo kuma ainihin ana daga sauti ɗin wannan shine ko iya usunna ka ɗauka ka duba ko muktasar ko littafin fiqh sunna mujalladi na farko duk sun tattauna matsala to tunda Allah ya kawo mu zamanin makrifon liman ya tasa makrifon a gaban shi mana ba shi kenan ba din raunin muryar shi ai makrifon zai ƙara dagawa ku ai muryar liman eh, muryar liman eh, makrifon zai isar da ita sannan kuma ma har tafiyar da ake tunani saboda haka abin da yake sunna mu rinka kiyayewa amma ladanci sai zama al'ada a ƙasa hausa ko ku biyu za ku yi sallah sai ka jin eh, kai liman shi kuma ɗayan zakara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbara shikenan haka aka gada ka ce wa mutum yaya sai ce iyaye da kakanni haka aka gada <clears throat> addinin kafiran shawa kenan <clears throat> ina fatan an fahimci matsalar game da wannan babu rikici ko idan muryar liman ba ta kai wa jama'a sai liman ya sa ladan ya rinka daga sauti amma in kuna da lasifika a masallacin ku sai liman ya gabatar da microphone din a gaban shi ba shikenan ba in kuma wanda ake makalewa ne a kirji liman ya makale a kirjin shi mana ba shikenan ba to duk matsalolin haka suke ba dole sai an yi fada akan matsala ba amma wani shekani ne kawai sai mai da matsalar fada sai kuma yaje ce ai an tsananta an tsananta an kawo mutane sabon abu an kawo a'a dole sai an gyara mutane addinin su don su samu su samu ɗaukaka a wurin Allah ranar gobe kiyama Allah ya shiryar da mu wala yukabbiru ma'mumu kada mamu yayi kabbara illa aqaba intiha'il imami min takbir sai bayan liman ya gama tashi kabbara mun gane ka ji liman yayi Allahu akbar kai kuma sai kai Allahu akbar saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara kabbiru in yace Allahu akbar sai ku kuma ku ce Allahu akbar sai ce wala tukabbiru hatta yukabbira al-imam kar ku kabbara sai liman yayi an gane wa idza rafa'a farfa'u wala tarfa'u hatta yarfa'a al-imam kar ku ɗago sai liman ya ɗago duk gudunka duk gaggawa ka ne ba za ka yi sallama ba sai liman ya yi ko ashe gudunka ka da wani amfani dan haka kar ka sake kai kabbara sai bayan liman ya gama tashi kabbara sai ka ji sautin liman ya yanke gaba ɗaya raf'ul yadaini wa kayfiyatuhu bayani akan ɗaga hannu hukuncin shi da kuma yadda ake yin shi ɗaga hannu ɗin nan a sallah yaya ake yin shi mazhaba ta ce kaza mazhaba ta ce kaza sai alfazazi ya ce zaru kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mughamiri ka bar maganar kowa idan muhammad yana da tashi salawatullahi wa salamu alaihi yace ai mai digirgire da mai kantafi da mai tsammani bai yi daidai da wanda yake da tabbas akan addini ba duk malamin da zai baka fatawa a ƙwaryar duniyar nan ko mutum ko aljan kowane iri ne shi a wajen malanta yana da tabbas in yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma in daga zaton shi ne to babu mamaki kuskure afku dan haka yaya ake daga hannu a sallah me hukuncin daga hannu a sallah sai malam albani ya ce, wayar fa'u yadaihi ma'a takbir zai daga zai iya daga hannayen shi tare da kabbara din haka bayan an gama da ikama sai Allahu akbar yana daga hannun yana kabbara haka Allahu akbar yana hannayen shi na aikin ɗagawar bakin yana kabbara a yi tare an gane au qablahu ko kuma ya ɗaga ainihin hannayen nashi kafin takbir ɗin ma'ana sai ya ɗaga hannayen haka ya rungumi a kirji sannan sai ya ce Allahu akbar au ba'dahu ko kuma sai ya ɗaga hannayen ko kuma sai ya yi kabbara ɗin ya ce Allahu akbar sannan sai daga hannayen nashi sai rungume duk wanda ya haka ya yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu zalika sabitun fi sunna duk waɗannan abubuwan sun tabbata a cikin sunna mun gane wannan ko to abin da yake sunna din akan wannan sunnar kuma shine at-tanwi'u sai ka yi yau wannan gobe kai wannan jibi kai wannan azhar kai wannan la'asar kai wannan magariba kai wannan kaga ka rayar da sunnonin kenan baki ɗaya. ko mun fahimci wannan jama'a haka kira'a ka iya kira'a kaza ka iya kira'a kaza ka iya riwaya kaza sai ka rinka yi mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wayar fa'uhuma mamdudatul afade kuma zai daga hannayen nashi ne yana mai miƙe da yatsunshi, shi ma'ana yatsunshi shi din nan zai miƙe su ne haka ba zai kwantar da su ba kamar yadda mazhabin malikiya wasu suka ce wai sai yayi haka ma'ana haka sufa kenan to sufa sallah kenan a'a to wannan mazhabi ne amma sunna sai ta ce sai miƙe yatsun shi haka sai ya haɗe su sai miƙe su gaba ɗaya kar ya ce zai miƙe babban yatsun nan zai magana akai ya ce zai miƙe ɗan kara a kunna ɗin nan ka san wasu suna yin haka to wannan wasu wasu tu shefan ce Allah ya kiyaye to abin da yake sunna kenan sai miƙe yatsun nashi wai har yatsu yaya za a yi sai da sahabbai suka kallo mana yadda annabi yake da su a sallah in an zo wuri kaza yana kaza in an zo wuri kaza ya miƙe su in an zo wuri kaza ya dunkule su in an zo wuri kaza ya naɗe su duk sai da suka je suka binciko mana waɗannan sai aka zo aka yi watsi da waɗannan kuma aka ce wai za a bi sunna da ya za a bi sunna an kaura cewa abin da sahabbai suka kawo ba wannan ne addinin shi'a ba tuntuni kuke yin shi'a ba ku sani ba a ce sahabbai sun ruwaito kaza daga annabi sai ka gyaɗa kai sai limamai ka zama dan shi'a kenan ai ne shi an cin ba shine rabuwa da maganganun sahabbai da suka ruwaito daga annabi ka kama maganganun limamai ko ba shine ci ba shine shi'anci saboda haka tuntuna ake yi Allah ya kiyaye wa yaj'alu kaffaihi hazwa mankibaihi sannan waɗannan tafuka shi zai sa su ne daura da kafadin shi in ya zo ma'ana zai sa su daura da kafadin shi opposite ga kafaɗinka nan sai ka sa haka ba wai haka ba ka babban kare ka dafi na dama da kai haka a'a haka sai ka sa su Allahu akbar haka a natsa ake yin sallah ba wai da karfin tsiyan ka zo ka babbage wannan ka babbage wannan ga ƴan sunna sun zo ba a'a a natsa ne ake yi wa ahyanan yubalighu fi raf'ihima wani lokacin zai iya kaiwa matuƙa wajen ɗaga su hatta ma bihima atrafa uznaihi har ya kai su su zama daidai da gefen ainihin kunnuwan shi ma'ana su yi saiti da gefen kunnuwan shi ko kuma daidai da kafadin shi malam nasirul albani abu abdurrahman sai ce qultu ni kuwa sai na ce wa amma masu shahmatayil uznaini bi ibhamaihi amma wasu mutane da suke sanya gefen ainihin wato manyan yatsunsu su shafi kunnuwansu in sun zo daga hannu din nan fala asla lahu fi sunna wannan abin ai bai da asali a sunna bal huwa indi min dawa'il waswasa wannan a wuri na yana daga abin da zai jawo mutum ma alwaswasi saboda haka ka bar shi in ka zo ka miƙe yatsunka haka Allahu akbar ko Allahu akbar haka shikenan mun gane wannan ko haka za ka duk duk wuraren da ake daga hannu din nan to amma mutane jama'a abin da muke so mutane su gane fa waɗannan abubuwan da ake karantawa za ka rinka ne haka mutu ba wai za ka ne zuwa shekara uku shikenan ka watsar ba a'a zaka ci gaba da yi ne wa'bud rabbaka hatta ya ya'tiyaka al-yaqin zaka ci gaba da bautar Allah har lokacin da mutuwa ta zo maka amma sai ga wai mutane sai mutum ya dauka to ai ma an saba sai ga wani ya dan yi wani haka wai haka kamar wani tantabara zai tashi kamar haka kamar irin dan tantabara yana koyon tashi sai ga mutum wani ka gani sai a ce mutum ya fara zautuwa wad'ul yadaini yadda kuma ake tsora hannaye biyu ma'ana hukuncin ɗora hannaye biyu a kirji wa kaifiyatuhu ma'ana bayani akan ɗora hannaye biyu a kirji wa tuhu da kuma yadda ake ɗora hannaye biyu din a kirji din ma'ana wabu kenan ko kuma qabdu thumma ya yadahu al-yumna 'ala al-yusra aqaba takbir bayan yayi wannan kabbara in yayi kabbaran ne da farko ko sannan kuma sai ya dora ainihin hannayen shi hagu akan dama dama akan hagu bayan kabbara din wa huwa min sunanil anbiya'i shi qabdu din nan ko wudu yana daga cikin sunnonin annabawa Alaihi musallatu wassalam ira da amincin Allah ya tabbata gare su wa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashabahu manzon Allah ya umarci sahabban shi da su yi haka fala yajuzu isdaluhuma bi halatta a saki hannaye a sallah ba kun ji fa malam albani na jan kunnen ku ku daina sakin hannu a sallah ba ya ce fala ya juzu isdaluhuma bai halatta a saki hannaye a sallah ba amma ya za a yi mutum ya taso a cikin haka ya ga ana yi ya je kuma ya karanta wasu fatawoyi ba na sunna ba har ya zama limami shikenan yana daga hannu sai ga ya watsar da su shikenan wallahi abin da babu kyan gani wallahi wallahi tallahi ya waje ba duk wanda yake ahli sunna ya rinka aiki da sunna wallahi alazim ko mutane su aiki da sunna ko kuma Allah zai kawo waɗanda za su yi amma abin kunya ne a ce yau shekara goma sha tara ana da'awa akan sunna an yi faɗa akan mustahabbai da makaruhai amma wannan ka kawo hannunka kaɗai ka ɗora ana ta jayayya da kai ka ɗora a kirji kawai kuma ka ce ka yadda daga annabi ne ka yadda to amma ya zuwa ce wai akwai anilin autar ta mujtahidi kun raina hankalin waɗanda kuke faɗa ku zo ku faɗi a gaban mu mana in ba ga tsoro ba a zuwa faɗa a gaban mu mana alhamdulillah rabbil alamin ba alfahari ba ai magana ba za ta faɗa haka a gaban mu ba kai ka je ka tara jahilai can da kare na fakwalwarsu wani ma bai taɓa ba ma zai iya maimaita sunan nailul autar din ba sai ka ce akwai nailul autar akwai malam ya karanta mana hadisi kamar shi jahili in ka aje shi a centigrade 50 sai ƙara sai kai 100 ato ato in ba haka ba shi malam ya ce akwai ne kawai yi kuma yana zuwa sai ce ai malam ya karanta mana hadisi ko da roma da zai magana fa da larabci an rubuta mai sai ce hadisi ne to jahilci kuma ba bala'i ba ne ba na gaya muku wani da ya tashi jigita mata shi bata abin nan ta bata sai ya rubuta huruful hijaiya da yake jahila ce yana zuwa sai wurga mata da ta duba sai ta saka ihu ta tuba ta shiga uku ta lalace ki kwashe kayan ki tafi gidanku tana kenan ana zuwa ka nuna uban sai ce to shi kenan zauna ya gane kan matsala kenan za a hore ta ne alifin ba'un ta'un ba jin magana kenan <laughs> a to an zauna zaman aure baki san alifin ba'un ba shi kenan sai ka ce to to yanzu ya za a yi matan gida suka taso sai boye takarda dan kada a samu wanda ya dan yi yaki da jahilci irin dukan kato din ne ya karanta tun da dai abin da yake nan to ku bar shi ya da suka haɗu shi ne aka tattauna a bada ɗan hore ta tukuna ido ya wur wa balagatul qulubul hanajir sannan aka cinsa aka koma da ita aka ja ba saki bane huruful hijaiya ne wannan ya nuna daƙiƙancin zaman ki a gidan miji ko huruful hijaiya baki sani ba dindin kwaladin ki Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa fala yajuzu isdaluhuma bi halatta a saki hannu a sallah ba saboda haka kuna ji Waya ba ba'ul yumna ala yusra sai ya dora hannun dama a bayan tafin hagu wa ala rusu kuma ya hada da wuyan hannu wa sa'id da kuma dantse ma'ana ba wai ana cewa ne ya halatta kai haka ka dora a bayan tafi kuma ya halatta kai haka ya halatta a'a abin da ake nufi shine zaka zo sai ka ainihin dauki tafin hannun naka na hagu sai ka dora akan kirjinka haka sannan sai ka ɗauko wannan bayan tafin naka cikin tafin naka na dama sai ka dora a tsakiyar haka ya zama yatsunka sun taɓa wajen kan tsuntsiyar hannunka tsakiyar tafinka kuma yana kan wuyan hannunka sannan kuma nan wajen doron tafinka daga ƙarshe yana ainihin daidai bayan tafin hagu kenan haka to haka tsabdu kenan sai ka shimfiɗa yatsun haka guda biyar akan haka Wab'u tsabdu kuma waɗannan guda hudu sai ka tallafo haka sai kai haka to amma wasu daga cikin ahnaf sai suka ce waɗannan sai ka tallafo su haka da ƙaramin yatsa sai ka tallafo ta ƙasa babban yatsa ka tallafo ta sama uku na tsakiya sai ka shimfiɗa su a haka wai ka haɗa wasu da ƙabdu kenan ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sai aka ce a wannan bidi'a ne sunna shine ko dai ai wasu gaba ɗaya ko ai ƙabdun gaba ɗaya mun gane wannan da kyau ko to shi yasa daga nan za ka gane ashe ba dole ne ana sukar abu wannan abu ya zama ƙarya ba da ba zagin yan ƙablu ake ba to yanzu fa yanzu mai yin ƙabdu ne ya ci gaba to haka duk waɗannan abubuwan da kuke surutu a kai ku je ku ci gaba da karatu sai kun zo nan gaba kuma kuna yin su duk abubuwan ba duk abin da muka kawo sai sun yi fada a kai da sun je wata uku sun yi karatu sai kuma su sai su ce ai daidai ne kuma to ashe tun da dama tun farko ba cewa aka kai ba mu taɓa samun wani muka ce yi kaza ba mu ne za mu zo mu karanta kamar nan yanzu sai aje a kai wani magana kawai sai ce wannan yahudanci ne sai ya je ya duba a littafi kuma sai kuma ya zo sai ga a'a ashe kuma abin da yaya to sai ya zo yana kwana sai ya zo yana kwana a hankali dai har Allah ya shaƙe shi sai ya fito da magana kuma shikenan sai an tsake faɗan wani abu sai ya ce ai wannan yahudanci ne sai ya zo to ka gani shi yasa ka tashi ka yi karatu tukuna kuma ko rashin karatu ai ba ba hauka bane ko da baka sani ban aka kawo sai ka ce to za mu duba mu gani ko kuma ka ce baka sani ba mana dole ne sai kai malanta ka tafi kana kasa gyada mana a bakin masallaci bai fi maka alheri ba ko bai ba alheri ba kana kanka da rake kana sayawa kana abin nan shikenan ya fi maka alheri Allah ya shiryar da mu shine sai malai yake cewa wa taratan yaqbidu ah, bil yumna ala al yusra wani lokacin kuma yaqbidu bil yumna ala al yusra zai iya ainihin danke hagu da hannun dama ma'ana shine qabdu din kamar yadda muka faɗi to gashi a ƙasa yace wa amma mastahsanahu ba'd al-mutaakhirin amma abin da wasu daga cikin malamai da suka zo ƙarshe suka ce abu ne mai kyau min al-jam'i bain al-wad'i wal qabd suka ce a hada wad'i da qabd in fi anin wahidin a lokaci daya fama famin ma la asala lahu wannan na daga cikin abin da bai da asali shine abin da muka yi bayani mun gane wannan ko to ka ji yadda ake yin ainihin qabd din tsakanin hannun dama da na hagu dama ce ake dorawa akan hagu to sai ce mahallul wad'i a ina ake ɗora kuma hannu ɗin a ƙirji ne ko a ƙasan ƙirji ko a kan cibiya ko a saman cibiya ko a ƙasan cibiya ko a mara ko a yaya ake ɗorawa za ka ji sai ya ce waya ba kuma ala sadrihi faqat zai ɗora su ne kaɗai a kan ƙirjin shi arrajulu wal mar'atu fi zalika sawa'un da mace da namiji da mace akan haka duk ɗaya ne don a hanaf suka ce mace ta ɗora a kan ƙirji namiji ya ɗora a saman cibiya akwai bambanci tsakanin saman cibiya da kan cibiya haka ce saman cibiya shine sama fauka sama kenan ala surra kan cibiya shi kuma ka dora akan ka toshe cibiyar haka to ahnaf su ne dama suke dora saman cibiya ko kan cibiya ko kasan cibiya saboda mutanenmu sai ba da ilimi suke addini ba daga kaje kaga fata a maka ya yi haka shi kenan kai ma sai ka da kana haka kamar mai ciki cikin na ciwo an taba shi sai an haka balarabe yana yi kaji yadda kuke fama da jahilci haka waɗannan suke fama da jahilci kuma dukkan su ne laraba sai da ya ga jan fata shi nan sai ya ga jan fata da ya dogon riga sai ya ce ya ga balarabe ko balaraban ne ba shi ka gani in ba Manzan Allah ka ga yana yin abu ba ya zama Manzan Allah ne kawai hujja alal alamin mun gane wannan hujjatun lil alamina wa alal alamina salawatullahi wa salamu alaihi saboda haka da namiji da mace duk ɗaya ne qultu malam nasiru yace wa wad'uhuma ala ghairi sadri amma dora hannaye a wani wuri wanda ba kirji ba in ma ba'ifun ko dai ya zama abu ne mai rauni kamar dorawa akan cibiya ko a saman cibiya din yana nan hadisin imamu abu dawud ya fitar da shi daga sayyidina ali yana nan a cikin nilal awqar al imamu shaukani ya bayani akan bai inganta ba wa in ma la asala lahu ko kuma ya zama dorawa a wani wuri ko sakin hannu din gaba ɗaya bai inganta ba saboda haka da kai da matarka da ƴaƴanka da tsohuwa da kowa sai ya tsora hannun shi akan kirji din shine sunna ko akwai wanda ba zai iya haka bane kowa zai iya kowa zai iya yin haka yanzu alhamdulillah rabbil alamin ko yaro ya tashi duk za ka ga haka ba ga suna yi kenan kuma ai ba tashin hankali aka yi ba ko to daga nan za a gane ashe duk matsalan aka zo wasu shedanu ne da suka saka rigar malanta suke haddasa fitina mutane da an ce musu kaza daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shikenan sai su dauka suna yi a nuna musu a littafi da isnadi ya inganta shikenan sai a samu wani sai ce a'a yadda kuke din nan da duk ɗaya ne ku ci gaba da yi shikenan ya wargaza duk abin da aka kawo Allah ya kiyaye wallahi azimi Allah zai yi hisabi da shi yasa ake son ka je kai karatu wurin malamai masu tsoron Allah in ba haka ba su malaman da ba su tsoron Allah abin da suke so shine kawai su dai su rusa wani su su gina kansu su rusa wani su su gina kansu Allah ya shiryar da mu wala yajuzu an yaba yadahu al-yumna bai halatta ya dora hannun shi na dama akan shi ba haka bai halatta ya haka ba ko hannun na dama kawai ko hagu da dama din bai halatta ya haka ba mun gane wannan ko to wannan an hana ko da ba a sallah ba fa shari'a ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai halatta ka dau hannunka ka dora a kwankwason ka haka ba ka karanta littafin jilbabul mar'atil muslima haka ka dauka ko kuma littafin iqtida'u siratul mustaqim muhalafatu ashabil jahim al khushu'u wan nazaru ila mawdi'is sujud yace khushu'i ma'ana natsuwa da kuma tsoron Allah shi yana ɗaukan khushu'i nan ce khushu'i jikinka ya natsu zuciyarka ta ɗauki tsoron Allah duk yana ɗaukan ma'anar khushu'i to natsuwa a sallah da kuma kallon gurin sujuda ma'ana abin da ake so shi ne ka natsu kuma ka rinka kallon inda zaka kofa goshin ka kai sujuda amma ba cewa kai ka dunkufar da kanka haka ba kana tsaye din kyam fuska kana fuskanta alƙibla kuma idanuwanka kana kallon inda zaka yi sujuda din wa alaihi an yakhsha fi salatihi wajibi ne mutum ya natsu a cikin sallar shi wa an yataganaba kullama qad yulhihi anhu min zakarif wa nuqushin duk kuma abin da ya zama zai dau hankalin shi na daga kyale-kyalen zinare ne da liƙe-liƙe ne da zane ne diya nisanci waɗannan abubuwa shi yasa ba daidai ba ne ka kawo hotuna ka saka a ɗakin ka dama wannan baki ɗaya mun yi bayani haramun ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dokar ta tahu to haka duk abin da zai ɗau hankalinka kamar ke mace ga set ɗin kayan adanki ba cewa muka ba kyau mata su yi ado ba don ka aje a ƙara a gaba ma'ana kin tafa kayan adon ɗakin ki nan kina sallah za su ɗauki hankalinki sai ki samu wani wuri da babu abin da zai ɗau hankalinki mun gane wannan amma shedan tana tasa waɗannan abubuwan ita ta zo ta dankin da hannunta fa amma tana tasa a gaba sai ta fara kirga oh ni wance na more a duniyan nan Allah na so na ka gasar din samira guda kaza oh oh Allah mai iko alhamdulillah sai kaga baki ɗaya ta bar sallar kuma mun gane wannan to shi yasa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa Allah shiryar da mu <coughs> to shine sai mana yake cewa wa alaihi an yakhsha fi salatihi wajibi ne na a cikin sallar shi wa an yatajannaba kulla ma qad yulhihi anhu kuma ya nisanci duk abin da zai dau hankalin shi min zakarifin na kyale-kyale na zinare da ado da kwalliya wa nuqushin da zane fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahihi kada yayi sallah da wani abinci a kusa da shi wanda yake kwalamar shi ko yake kwadayin shi ga cinyoyin kaza ka ajiye malam suna abin nan suna murna suna dariya suna jiran ka ka zo ka kabbar da <laughs> sallah kana kai sallah kana alhamdulillah yau da yakan kana ta ɗarɗarka da kai jinkiri a sallah wani ba ya zo ka gani to kar kai sallah shine yace wani abinci yana kusa da kai kana kwalamar shi wala huwa yudafi'uhu al-bawlu wal gha'itu kar kuma mutum yayi sallah fitsari yana tunkudo mishi ko kashi yana tunkudo mishi za a yi sallah kana jin fitsari ko kashi sai ka je ka yi ga abinci kuma ga yunwa ga kwalama sai ka dan dauki cinya ɗaya ka ci tukuna ka share bakinka ka sha ruwa sai ka ci gaba da sallah a natse ga abinci kana jin zafin yunwa sai ka dan yi lomar da ba ta sa ka natsu mun gane wannan ko ai mun karanta nan cikin sahih bukhari abdullahi dan umar idan ya zo ya fara yin ainihin in ya zo aka fara sallah aka fara ikama yana jin yunwa sai ya tsaya dan ci abinci gwargwadon yadda zai kashe wannan yunwar tukuna zafin yunwar sai sannan sai rufe tafi in ya dawo sai ya karasa ci saboda ka zo kai sallah din a cikin huduri da natsuwa wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i sujudihi idan ya miƙe a sallah zai rinka kallon gurin sujudar shi ne wala yaltafid yaminan wala yasaran kai ya rinka waiwaye dama da hagu haka yana waiwaye dama da hagu kar ya rinka yin haka fa inna liltifata fa inna liltifata ikhtilasun yakhtalisuhu shaytanu min salati abd domin shi waiwaye din nan wata fusga ce da shaytan yake fusgar sallar bawa kana cikin sallar ka kai bawan Allah sai shaytan ya fusga hankalinka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk sa'an da kake sallah Allah zai rinka fuskantar ka kana kau da kai kai waiwaye sai Allah ya kau da kai ba ka wuri shine shi dan yake kokarin ya haramta maka samun wannan falalar wala yajuzu an yarfa basrahu ila sama bai halatta ba kuma ya rinka daga idan shi ko ganin shi zuwa sama yana sallah yana kallon sama yana kallon dama da hagu yana soshe soshe aka ce duk kai haka to bayan wannan kuma an yi bayani akan natsuwa an yi bayani akan inda ake dora hannu sai ce du'a ulistiftahi addu'ar da ake buɗe sallah da ita lokacin da aka yi kabbara harama ɗin nan galibi kakan ji a masallatan mu sai mu yi shiru sannan sai ka ji an fara kira'a to me ake yi wasu addu'o'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya kawo su ya bayyana su in ka je ka ɗauki ainihin asalin matanin wannan littafi sifatu sala za ka same su baki ɗaya an kawo maka su daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama in wani malami ya ce babu kyau sai a ce a'a zaru kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mughamirin ma'ana zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin duk inda wata magana ta zo kuma ta annabi ta zo sai a bar wata magana a kama annabi sallallahu alaihi wasallam alfazazi yake faɗin wannan jama'a ishiriniyar nan da ake karantawa yaya aka yi ba ku fahimci ishiriniyar ba ne ko karatun kawai kuke halilan wajen kuna girgiza kai kuna cinye kuɗin marayu da kuɗin mutane ma'ana ba a fahimci abin da yake ciki ba yana nuna darajoji ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yake babu mamaki samun wanda ya iya fassara ishiriniya fa da wahala karatun ta suke kawai ba san ta ba kai in ba dan dan Najeriya zama dan kifan addini ba dan me ba ka rinka karanta abu kana cewa yaban annabi ne kuma baka san ma'anar shi ba saboda ba su iya adab ba ba su iya larabci ba inda ya kamata a yabi annabi sai ya zama zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai aka yi kuskure akan kuskure da aka zo za a yi gyara madadin a nuna ga inda wuraren da ainihin mai ishiriniya ya kuskure to wai sai aka ɗauki waɗanda ke karanta ishirinin da kuskure sai aka hukunta mai ishiriniya da su ai wannan ma kuskure ne su ba su iya karatun ishiriniyar ba ne tunda ba laraba ba ne ba su iya larabci ba ba su koyi larabci ba ba su iya adab ba ba su san yadda ake waɗannan abubuwa ba abubuwan da ya karanta rubuta daidai in suka zo ba su karanta daidai to bai halatta ku musu hukunci da rashin karantawa daidai ba shi ku mai hukunci akan haka shi yana da kurakurai amma kurakuran shi bai kai a kafirta shi ba bai kai a fasikantar da shi ba sai a ce Allah ya gafarta mishi saboda shi da kanshi yace zinil qawla in hawalta madha muhammadi دم القول إن حاولت مدح محمد وفي كل قول مستحيل وجائز yace duk sanda zaka yabi annabi Muhammad ka auna mana yace dan kowace magana akwai abin da yake ya cancanta akwai abin da bai cancanta ba to ashe ka gani duk sa'an da ya kuskure yake ce Allah ya gafarta mishi kamar da yake cewa habibun bi asraril qulubi munabba'u kaga wannan mukamin Allah ya dauka ya ba annabi sai a ce yayi kuskure yana cewa habibun manzon Allah masoyin Allah ne bi asraril qulubi munabba'u duk asirin da ke cikin zukatan mutane yana iya bada labari a'a wannan Allah ne kawai yake da iya wannan to sai a ce nan yayi kuskure sai a ce Allah ya ji kanshi amma ba a ce kafiri ba ko a ce fasiki ko fajiri a'a sai a ce Allah ya ji kanshi ka'ida kenan to sai aka samu gwarawa suka zo suna karanta ta ba su iya karatunta ba sai kuma aka samu wasu su kuma suka zo madadin a ce a'a kaza kaza ne ba daidai ba kaza kaza kaza sai kuma aka ɗauko waɗannan abubuwan kuma sai aka hukunta mai ishiriniya da shi ai wannan kuskure ne alfazazi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya yabo kusan ana ganin bayan Hassan bayan Hassan bin Sabit ba a samu wani mutum a cikin addinin musulunci da ya yabi annabi kamar shi ba alam yuqsimir rahmanu bin najmi Izhawa hawa ala annahu ma dhalla wa ma gawa duk wata aya da ta yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai narke ta sai mai da ita yabo shi kuma a cikin wazanin shi na wake. ai yayi kokari ko kuma yaban annabi ya halatta ana yaban annabi haka a wake dalili akan haka shine hadisin Hassan amma ba a saka da kiɗa ba fa Hassan zai zauna yana yaban ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuma sukar mushrikai wata ran suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama Hassan ya zo yace ya manzon Allah ka bani izini zan ɗaukan maka fansa sai ce to ai in ka ce za ka yi fata-fata da mutanen maka baki ɗayansu iyaye da kakanninsu ni ma ɗan maka ne yaya za ka yi ka fitar da ni sai ce ka bannu wallahi zan zare ka daga cikinsu kamar yadda ake zare gashi daga cikin kulli kwata-kwata ba za a soke ka ba ba za a soki danginka iyaye da kakanni ba ya zo ya tasa su a gaba su abu sufiyan ya yi fata-fata da su gaba ɗaya abu sufiyan kunya duniyan nan ta ishe shi baki ɗaya zai iya fita kowace saboda balarabe in aka yi waka aka yi raga-raga da shi shi kenan kuma bakin titin nan sai kasa zuwa saboda zai ji 'yan mata na yi 'yan samari suna yi kowa yana yi kowa yana yi shi kenan ina fata an gane to shi ne saboda haka alfazazi albusiri wanda ya alburda duk ba kafirta su za a yi ba har littattafai aka yi aka fitar da gyare-gyaren da ke ciki sai a ce Allah ya gafarta musu wannan sun yi kuskure ai ka'ida kenan ko to amma ba a adalci wai sai a ce wai muna kafirta mai shiriniya duk ƙwaryan muccan nan ina mukabalanta su akan karatun shiriniya da fassararta dukkan su ban rage ko ɗaya ba akan iya karatunta da iya fassararta babu mutum kwaya ɗaya tak a ƙwaryen mucin nan kwata-kwata da ya iya karatun ta ya iya fassararta babu in akwai yana jina ko kuma kasa da ya je ya zo a yi aji to amma sai su ce wai mu muke kafirta mai shirya na su ba abin da suka iya cikin ta ba sai sun je sun ɗauko yan kwangila sun zo za su yi musu za su karanta musu an in za a yi suna ko za a yi biki shikenan alhamman da ya jawo in aka zo aka yi nan tara naira dubu biyu ya turmishe dubu ɗaya da ɗari biyar ya bai wa yan waƙen ishiriniya naira ɗari biyar ya ce to a yi haƙuri a yi haƙuri abin sadaka ne su kuma suna masha Allah masha Allah ba san ya riga ya yanke su ba dan 419 tun da na ake da yan fuwan nan ga sunan cikin masallatayya al'akiluna biddini to du'a'ul istiftahi annabi yana yi in wani ya ce ba kyau sai a ce a'a annabi yana yi annabi baya yin bid'a har abada ثم يستفتح القراءة قراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة yace sannan kuma bayan ya kabbara ya ɗora hannu a kirji sai ya fara sallar shi da karanta wasu daga cikin addu’o’in da suka tabbata daga annabi sallallahu ya ce suna da yawa a mafi shahara daga ciki su ba hana wata baraka smuka wata ala jadduka wala ila ha gairuka ƙarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah sunanka ya albarkatu girmanka ya ɗaukaka babu abun bautawa a bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah mun gane ko sai ce wa qad sabata al-amru bihi ya tabbata manzon Allah yayi umarni da ayi wannan irin du'a'ul istiftahi din fa yanbaghi al-muhafazatu alaihi dan haka sai a kiyaye ayi wannan din ko a nafila ko a farilla wannan kenan akwai kuma wanda yake wajjahat wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima har zuwa ƙarshe doguwa ce ita ma yakan yi ta a sallar dare sannan akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad duk waɗannan sun tabbata ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi yana yi wannan ta ƙarshe da ne yana yin ta a cikin sallar farilla ne kamar yadda Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu ya faɗi abu huraira ya ji in annabi ya kabbara harama sai ya shiru sannan sai abu huraira ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na baka fansar uwata da ubana ai sahabbai kenan da suke girmama manzon Allah dama alfazazi ya ce hu bil arwahi law kana yuftada wa kullun bihi ba'da dhalali qad ihtada yace mun ba da fansar rayukan mu baki daya ga manzon Allah da a ce ana iya cire rai a wa mutum wallahi za mu cire ranmu mu ba manzon Allah ya ce domin dukkan mu da bata muke waye shiryar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa salawatullahi wa salamuhu alayka ya aba fatima mun gane wannan da kyau ko saboda haka a ai manzon Allah ya kawo mana shari'a to sai Abu Hurairah yake na ba ka fansar uwata da ubana shiru da naji kana yi bayan kai kabbara harama kafin ka fara kira'a me kake cewa sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kaji addu'ar da nake yi karshe sai Abu Hurairah ya ce wannan irin addu'a a sallar farilla annabi yake yin ta sai kai kokari ka haddace ka sa ka ta haddace wata rana annabi yana zaune sai wani ya kabbarta sallar nafila Allahu akbar sai ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi ko hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai manzon Allah ya ce wannan mutum kun san abin da ya faɗi suka ce a ce kun ji addu'a da ya faɗi sai da mala'ika goma sha biyu suka yi wawa su wannan yana shi zai kai wa Allah wannan yana shi zai kai wa Allah ina aka yi asara waɗannan falalolin ba dan kun ba sai dan an kaurace wa littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura dangin mu sun kaurace wa alqur'ani a dawo kan alqur'ani shi yasa kuka samu damar ku karbi ɗariƙu ku karbi shi'a an raba ku da alqur'ani an raba ku da hadisai amma kana karatun alqur'ani kana karatun hadisi tijjaniyan me qadiriyan me qadiyaniyar me kiristancin mai maguzancin me balle yahudanci babu abin da za ka yi sai inna dina inda islam wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ba abin da zaka yi da wani addini sai addinin musulunci Alkira'a to shine a kasa yace sai kai kokari ka koma wancan babban littafi na sai ka sauran addu'o'in ka dau bulugul marami ma an kana da shi duk zaka gani alqira'a sai kuma karatun sallah thumma yasta'izu billahi ta'ala wujuban wa ya'simu bi tarkihi sannan kuma bayan kai wannan du'a listiftahi sai kuma ka yi ainihin a ta'awuzi a'udhu billahi kamar yadda zamu ji a wajibi ne wanda duk ya bar ta'awuzi din nan a sallah ko ta farilla ko nafila to zai yi laifi saboda barin da yayi Wa sunnatu an kula taratan abinda sunna ta nuna shine wani lokacin ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wan nafas huna ash-shi'rul mazmum wa taratan yaqula a'udhu billahi samiil alim min ila ma'ana abin da sunna ta nuna shine wani tsaron ka zo ka ce wani lokaci ka ce a'udhu billahi min ash rajim ina roƙon Allah ya tsare ni daga shaytan jefaffe min hamzihi daga batarwar shi da yake sawa wa nafsihi da kuma hauka da yake sawa wa nafsihi da kuma waka ya mai da kai mawaki har ka zo wata ran ka ɗau ganga ko mandiri kana yi to sai ka roƙi Allah ya tsare ka wan nafsu huna abin da ake nufi da nafas anan. a shi'irul mazmum waƙa wadda aka zarga domin ba dukkanin waƙa ce take ainihin abar zargi ba akwai waƙoƙi waɗanda suke an-nizam al-manzumat kamar manzumatul baiquniya wannan da ke bayani akan ainihin qira'at guda bakwai haka waƙe waɗanda aka rubuta eh, mulhatul i'rab ta al-imam al-hariri ko alfiya ta al-imam ibn malik ko al-kafiyatu shafiya ta al-imam ibn malik baiti dubu uku da ɗari shida ke tantagaryar nahau da sarf ne kawai wannan kuma baiti dubu ɗaya alfiya ga alfiya cikin usul fiqh abdullahi gwandu ga alfiya cikin musalal hadith al-iraqi imam suyuti duk gashi nan shi ma imamu Suyuti yana da alfiya a wajen nahau da sar to duk waɗannan ya halatta waƙa ce wadda yake ba ainihin muguwar waƙa. irin waƙoƙi na jahiliya na su imrul qais waɗanda ke cike da batsa ba ko irin waƙoƙi na mawaƙan mu waɗannan da zaka ji suna cike da zambo da cin mutunci da makamantansu a'a waƙa ce ba da kiɗa ake haɗawa ba ba da wani abu ba kamar waƙa wadda za ta zama akwai wa'azi a ciki kamar waƙar da irin malam baba mai gyaɗa suke yi waƙa ce wadda take da wa'azi a ciki yana ta tabara jalla sarki mai kyauta da yayo bayan sa galibi masu nagarta iyaye waɗansu galibi masu mugunta halin 'yan duniya nake so in kwatanta haka kaga wannan wa'azi ne a cikinta to wannan shar'an ya halatta amma ita ma karka sake ka yi ta ta shagaltar da kai fa akwai littafi da al al ya rubuta kafin ri'a an muhramatil lahawi was sama duk baki ɗaya ana nuna maka ko waɗanda suka halatta ɗin ka yi ka tsantsan da kansu su shagaltar da kai mun gane wannan da kyau ko to wannan addu'ar wannan ta'awuzin a'udhu billahi samil ali a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi a kiyaye in ka zo kira'a ta alqur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim amma in a sallah ne in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai isar ba sai ka yi yadda manzon Allah yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi sannan bismillahir rahmanir rahim duk a sirrance za ka yi waɗannan sannan sai ka zo kana karatun kuma ainihin fatiha din a bayyana in sallar da ake bayyana karatu ce amma abu huraira a bayyana shi yake nashi ta'awudi din amma dai abinda sunna ta nuna daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama shine sai kai ta'awuzi din a ainihin boye amma Abu Huraira shi a bayyane yake yana nan cikin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi cikin mujalladi na farko yana nan kuma cikin littafin al-azkar amma daidai dai shine ta'awuzi da basmala a sirrance ake yin su yace wa taratan ya kula wani lokacin kuma mutum yace a'udhu billahi samil alim ina roƙon Allah ne ji ne ilimi ya tsare ni shine yasa alif lam kha ma'ana ila akhirih tunda an ka maka shi can ba sai an sake maimaitawa ba ko ka ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وكتي أعوذ بالله wa الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه كرنك يوم أن أدعى كغني يوشي شيطان زي بيجي كفو الجني to amma duk an watsar da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an kama tarkacen wasu yan kwaya ba dole ne yaushe dan ya make wannan aljani ya buge wance aljani ya kama wance dole ne ba a duk abin da baka tunani sai aljani ya maka sai ya rike kafarka kana tahowa masallaci sai ka ji ya rike ka dam a je yan boridi maka dukan ya ka mutu kuma kafiri ka je kuma ma quwwatul hujjati alaika ba shi kenan ba duk ai Allah yake wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah Allah zai shiryar da ku duk abin da kuke nema akwai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan da kyau ko to amma tun farko manzon Allah yana da addu'o'i da zai baka ka samu kariya sai baka damu ba duk addu'a ka gwada imaninka tsakaninka da Allah duk abin da ka tashi duba kana duba littafin alkur'ani ko kuma littafin hadisi ba ka dubawa to ina za ka samu kariya mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Sun yaqula summa yaqulu sirran fil wa was sannan kuma a sirrance ko a sallar da ake bayyana karatu ko da ake ɓoye karatu sai ya ce bismillahir rahmanir rahim abin da ya inganta kenan ba a yin bismillah a bayyane hadisan da suka zo da cewa ana yin bismillah a bayyane ba su inganta ba hadisi ɗaya ne ya inganta shine hadisin da ya zo daga abu huraira ta hanyar al-mujmir shi ma maganar bayyana basmala din bata inganta ba saboda haka hadisan da suka zo dangane da ana bayyana basmala a sallah ba su inganta ba yasa in ka ji wani yayi ka san an gaya maka ba su inganta ba dan karka wahalar da kanka ka dauki littafin irwaul galil littafin tamamul minna littafin zailai nasbur raya li ahadithil hidayah qira'atul fatiha bayan basmala kuma sai karatun fatiha thumma yaqra'u suratul fatiha bitamamiha sannan sai mutum ya karanta suratul fatiha ya karanta ta gaba wal basmalatu minha bismillah aya ce daga cikin ayoyin fatiha wahiyar rukunin, rukunun ita basmala din ita fatiha ɗin na rukuni ce a sallah la tasihu salatu illa biha sallah ba za ta inganta ba sai in an karanta ita fatiha ɗin, fa yajibu alal aajil hifzuha dan haka wajibi ne gwarawa waɗanda ba larabawa ba su yi su haddace ta an gane wannan da kyau ko to dangane da abin da ya shafi fatiha kenan to amma a cikin riwayar warsh da riwayar kalun daga malaminsu nafi basmala ɗin ba aya ba ce daga cikin ayoyin fatiha don haka in ka san za ka karanta da warshi ne ko da kalun wannan basmala ɗin ga ka mustahabbi ce amma wasu malamai suka ce ko a wace riwaya ma wajibi ne haka imam ahmad sheikh ahmad shakir ya kawo a cikin ta'alikin shi da wasu sunan tirmidhi a cikin mujalladi na biyu mun gane wannan ko to ala ayi halin da ka karanta din kawai to amma an ka buɗe dukkan qur'anai waɗanda suke da riwayar ah, da riwayar asim ibnu abin najwad an gane ko daga ah, ibnu abin najud ba najwad bane fa ibnu abin najud al-kufi wannan lahan ne da wani lokacin muke cewa ibnu abin najwad ibnu abin najud al-kufi to riwayar asim ahab daga asim duk in ka duba ba ga basmala din nan an sa mata aya ce ta daya bismillahir rahmanir rahim sai ga aya ce ta daya in aka je ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta bakwai a cikin riwayar nafi wadda warsh da qalun suka yo ita ce za ga eh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai fa man lam yastati ajza'ahu an yaqula wanda ya kasa haddace fatiha to ya halatta gare shi ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai ya ta maimaita wannan gwargwadon tsayuwar karatun fatiha da sura sai ya ruku'u tun da ya kasa haddace ta wannan inda a ce zai iya karantawa a rubuce sai aka ce sai an rubuta mai yana karantawa sai dan saka ya takarda aljihu da zarar ya zo ya yi kabbara harama Allahu akbar sai fito da ita yana kallo yana alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim to amma ya zama ba zai iya da ka ba in an rubuta ba zai iya haddacewa ba to ya za a yi sai a ce yayi ta tasbihi haka to kurma ya za a ce sallah ai ba yadda za a ce tun da bakin ba ya faɗi sai a ce ya tsaya gwargwado yadda ya ga ana tsayawa gwargwadon kaza kaza a siffanta mishi kawai لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والسنة في قراءتها أن يقفأها آية آية abin da sunna ta nuna wajen karatun fatiha din shine a yanke ta aya aya ya kifo ala ra'asi kulli ayatin ya tsaya akan kowace aya fa yaqulu bismillahir rahmanir rahim thumma yakifu sai ya tsaya thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ثم يكف سنة ثم يقول مالك يوم الدين ثم يكف سنة وهكذا إلى آخرها هكذا لنك يهزوا قرشانتا وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها هكا النبي يكي قراءة شقباء يقف على رؤوس الآية ينار آواء قرشان كم قوة آية ولا يصلها بما بعدها baya haɗe wannan aya da wadda ke bayanta wa in kanat muta'allaqatil ma'ana wa in kanat muta'allaqatal ma'ana bi haquda wannan ayar da ta biyo bayan wannan suna da alaka baya haɗewa saboda haka kowane ƙari'i ka ji yana yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim haka ka ji yana haɗewa ba sunna yake ba ko shine wane ne fa ba tugaciya akan wannan magana tunda ba haka annabi yake ba yin haka bid'a ne ko a ina kuma kaji kuma ko a wannan masallaci abin da ke rudan mutane shine mutane sai suka fara sanin mutane kafin su san gaskiya to so ake kuma ka san gaskiya kafin ka san mutane to in kai rashin sa'a ka san mutanen ai wani babban mutum ne to ko ƙarya kaji daga gare sai ka ɗauka gaskiya ce amma in ka san gaskiya duk girman naɗin shi in ka ya kauce mata ya kace a ba a tare da wani an fahimci wannan jama'a saboda haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kira'a shi aka saukawa da alqur'ani ya fi kowa iyawa sahabbai suka ruwaito mana dan haka ba daidai bane a zo a ainihin dauki yadda wani yake kira'a a rabu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane limani kowane ƙari'i kowane hafizi ka ji ya saba wa kira'an manzon Allah ka rabu da shi ka je ka dauki littafi al-ibtida ah, al-muktafa fil wal ibtida na abu amr niddani yana yin shi akan inda ya halatta a tsaya a qur'ani da inda bai halatta a tsaya ba da inda yake wajibi a tsaya da sauran bayanai akan haka duk a nan ciki aka ba da wannan fatawar aka ce ƙurra'u nada da haka suke ba sa haɗe aya da aya ko suna da alaƙa ma'anar ko suna da alaƙa kamar ka zo kana karanta a ra'aitan lazi a ra'aitan lazi yanha a yukazzibu biddin وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وكركتي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون kowa ya kaje na haka bid'a yake ka san gaskiya kafin ka san wani tuku in ba ka sai kwakwalwar ta kasa dauka ai ka ji an sa a maka ko ka ji an sa wani yana yi to yanzu wani ma kaza kaza a'a ka san gaskiya ka huta saboda haka fawailul lil ce sai ka tsaya sannan ka ce allazina an salatihim sahun wannan bai cutar da masallata ba domin wannan jumla ce a matsayin mubtada wannan shine khabarinta fawailin lil musallina tsananin azaba ya tabbata ga masallata mun gane ku zai ce lil musallina in ka san abin da ake kira arabiya kawo alif da lam nan zai sa ka gane wannan jumla mubtada ce bata cika ba fawailun lil musallin azaba ta tabbata ga masallatan to wasu ake nufi kenan ba kowa da me ba sai ce allazina hum kaga sai kawo da me da allazina bamiri na me allazina bamirul munfasil ko menene ko asma'ul mawsula asma'ul mawsula babu nahau nahau wannan nahawul wa na biyu ba a sani ba jama'a haba allazina bamiri ne na me na wasal ma'ana yana sadar fawailul lil musallina allazina to kaga su waɗancan ɗin kenan allazina hum an salatihim sahun masallatan da suke rabkana suke ganganci suke ƙin yin sallar yadda shari'a ta ce ashe su ake wa narkon azaba mun gane kamar can da Allah yake cewa faqalafa min ba'dihim khalfun min ba'dihim khalfun aba'u salata mun fahimci wannan da kyau saboda haka in ka ce fawailil musallin sai ka ce allazina hum an salatihim sahun kai qira'a ta sunna kenan an fahimci wannan da kyau jama'a to haka duk qira'a alqur'ani haka zaka bi shi yasa Allah ya saka wa Fahad da alkhairi akan hidimar da yawa alqur'ani wannan qur'ani duk baki dai sai da aka ɗauko kowace riwaya da kowace kira'a aka rubuta shi yadda yake a zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai aka zo dukka ɗakkocin daga bakara hannasu za ka ga babu latakif tsakanin aya da aya ka ɗauko ka gani kan ƙur'ani ne saboda an mai da shi ne an rubuta shi a sunnance yadda yake ma'ana ba za a haɗe wannan aya da wannan aya ba kowace aya ka tsaya a yadda kake shi yasa kowaye ka je ne muna ƙara maimaita maka dan abin da yake damun ku sai an koya maka shari'ar da manzo Allah ya zo da ita kace ai kuma na ji liman wane ne yanzu liman wane ma yana yin bid'a a'a me yiwa shi kuskure ne bai san wannan abun ba mun gane wannan ko to amma kai da Allah ya sa ka sani fa sai ka ce shi Allah ya gafarta mai ko an yi laifin aka haka ai ba a yi laifi ba ko kamar iyaye da kakanni ne da suka zauna ba sa yada addinin musulunci sai mu ce to tunda sun zauna ba sa yada addinin musulunci mu ma yanzu sai mu daina yin wa'azi game da musulantar da maguza da sauransu su ba sun zauna ba sa yi ba to yanzu da aka gano kuskure shikenan an zage su kenan da aka dawo an gyara ba ana zuwa wa'azin maguzawa ba to iyaye da kakanni suna zuwa ne ba sa zuwa malaman da suka wuce suna zuwa yi wa maguza wa'azi ba sa zuwa to yanzu da aka zo aka gyara shi kenan an yi musu jafa'i sai a ce su sun yi kuskure Allah gafarta musu Allah ji kansu amma mu yanzu tunda mun gane wannan kuskure ne ba za mu ci gaba akan shi ba shine matsalar daidai ce mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu kamar matsalar Allahul azim sai ka ce Allahul azim bid'a ne sai a ce a'a za an ji malam wani yana yi ƙari iwa ne duk ƙarshen kasar sai in ya gama sai a ce Allahul azim sadaka Allahu alazim sadaka Allahu ya ce ya za a ba za a fahimci sharrin bid'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda Imam Darimi ya ruwaito daga Ibn Mas'ud ya ce ya jama'a yaya kuke jin ku in Allah ya kai ku wani zamani wanda yake bid'a mutane za su taso a cikinta yaro zai taso a cikin bid'a ya zama saurayi ya zama tsoho ya yi furfura a cikinta mutane su ɗauki wannan bid'a ta zama sunna in aka zo aka samu wani ya bar wannan bid'a sai a ce ya bar sunna iyaye da kakanni sun saba shi ya ce ba kyau shi ya bari sahabbai suka ce ya manzan Allah wannan abin zai faru manzan Allah ya ce zai faru yanzu ya faru ko bai faru ba bid'a ce zunzurutun bid'a da ka ce kai ba za a yi ba sai a ce a a a malam na kan koki yayi malam na tudu yayi malam mai kwagiri yayi malam mai tuntube yayi dai waɗannan sai a ta lissafa wasu malamai da suka wuce wai duk sun yi kai yanzu ka fi ilimi ne a'a baiwa ce ta Allah sai Allah ya nuna wa wani abin da bai nuna wa wani da ya gabata ba kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha'u in kuka yi haka kun yi hukuncin yahuda da kiristoci manzo Allah ya buga misali yace misalin mu musulmi da yahudawa da kiristoci yace kamar mutum ne da kwadagon shi sai ya ɗibi ɗan kwadago yace za ku yi mini aiki daga wayewar gari zuwa faɗuwar rana zan ba ku naira hamsin hamsin misali fa misali nake yi ana wai dan a fahimta da suka fara aikin suka kai zuwa sha biyun rana sai suka ce kai mu ba za mu iya ci gaba da aikin nan ba kuɗin ma da kace za ka ba mu ba masu sai suka bar aikin tunda ba su karasa aikin ba a ka'ida fa ba za a biya su ba ya ce sai ya ɗibo wasu yan kwadago za ku mini aiki daga yanzu sha biyu rana zuwa rana ta faɗi sai suka ce eh suna fara zuwa al'asar sai suka watsar da aikin kai mu ba za mu ci gaba ba sai ya ɗibo wasu za ku mini aiki daga yanzu ɗin nan zuwa la'asar zuwa rana ta faɗi in ba ku naira hamsin ɗin nan sai ya ce eh sai ya ɗauki wannan naira hamsin ya ba su zalunci ya yi. shine manzon Allah ya buga misali ya ce haka misalin yake da mu da Yahuda da Nasara aka ba su attaura suka fara aiki da ita eh, lokaci ya kai tsakiya sai suka gaza sai aka ba eh, nasara injila da lokaci ya tafi sai suka gaza sai Allah ya ɗauki ƙarashin wannan lokaci ya ce mu mu cika shi da ibada zai ba mu ladan wuni guda sai suka ce a ah, ya Allah yaya za ka yi mana haka sai Allah ya ce na zalunce ku ne suka ce a ah, sai ce wannan ta ce nake ba da ita ga wanda na so shi yasa annabi ya ce mu muka zo daga ƙarshe amma mu za mu fara shiga a cikin aljanna Allah ya yi zalunci ne akan haka wa Allahu bi zallamin lil abi Allah ba zalimi bane game da bayin shi saboda haka lawal alazim da ake cewa an gama kira'a bid'a ne annabi bai ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba Ƙurra'u ba ba su imam malik duk ba ba daga baya aka zo aka kirkiro ta saboda haka akwai wani babban malamin mu a jami'atul islamiyya a doktor muhammad ayyub ibn muhammad yusuf ka je ka nemi sattin kira'a shi baki ɗaya baya yin sadaka allahu azim kuma baya hade aya da aya ƙira'a ce yake ta sunna yana gamawa sai ka je shiru kenan kasar ya kare ba aya da aya a tsanaki yake yin qira'a shi yana gamawa sai ka je shiru ba cewa sadaqallahu alazim to shikenan sai a zo a makaranta ana koya wa mutane sadaqallahu alazim yara sai ka ji yaro ya zo wal fajr har sai ya zo karshe shi kenan sai ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahu alazim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin allahu akbar haka yaran ga sunan yan islamiyya sai sa sai kun yi gyara islamiyyar mata sai kun yi gyara islamiyyar maza sai kun yi izala a cikin izala in ba haka ba Allah zai izala ku ya kawo yan sunna waya juzu qira'atuha maliki wa maliki ya halatta a karanta da maliki ya halatta a karanta da maliki yace wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda sirati wa siratu likum bula بحيث أتى وصاد ظاين أشمها ظاين أشمها لدي خلات لخلاد أول أولا الإمام الشافعي كان معنى دا قراءة دا الإمام عاصم دا قراءة دا الإمام حمزة سوني كأي سكي كرنتا وادا مالكي sauran ƙura'u dukkansu suna karanta da maliki ne mun gane nafi'u almajiran shi warsh da khalud suna karanta da maliki to warsh sai ce maliki yawmiddin to shikenan in ya zo wurin siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai su zama sun yi ɗaya da sauran qurra'u amma a cikin riwayar kalun daga imamu nafi in an zo wurin maliki za ce maliki sannan in aka zo wurin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت توجن عليهم أقول سفكا واتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما ورش كوكما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قال wannan riwaya ce wani bangare ne na riwaya ta al'imamun a kalun daga nasir <coughs> ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam mun gane wannan ku sannan ya ce alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bi dammil ha'i waqfan wa mawsila yace duk inda alaihim da ilaihim da ladaihim ta zo a kira'ar hamza sai ya ce musu shi ne ya ce jami'an bi mil ha'i sai ya musu ban mata haɗin sai ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin an gane wannan ku to saboda haka in ka ji an yi ba sai ka yi bala'i ba sai ka je ka nemi a koya maka abubuwan da in na zo limanci na kan yi to kun ji inda suke daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu su ku bi a hankali kafin ku yi faɗa ku je ku karanta tukuna tunda girman kai ya sa dai ba za ku zo ku durƙusa in koya muku ba dan abin da yake daidai shine wanda ka ji yayi abu shi ya cancanta ka je ka tambaya in ka je ka tambayi wani mai zuwa bai taba jin labarin wannan abu ba to kai kuskure to amma baka zo ka tambaya ba sai ka je ka tambayi wani wanda yake maki ne ga sunna sai ce a kai da Allah rabu da su wannan dan kai baka iya ba ba dole bane kowa ya zama bai iya ba fa in wani ya iya yayi a'a ana yada shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ai cewa muka yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko shugaban izala ya kawo bid'a sai an yi izala akan shi ka'idar sunan kenan izalatul bid'a wai iqamatus sunna kuma sunnatullahi yadda kira'a ta zo daga manzon Allah alhamdulillahi rabbil alamin mun je mun koya a wurin waɗanda suka iya ba alfahari ba mun kuma iya alhamdulillah rabbil alamin ina iya karanta alqur'ani da kira'a goma ba ma bakwai ba kai kira'a goma sha bakwai ma waɗanda duk sun tabbata in ka je ka ɗauki annazmu shafi'i kowanne cikin waɗannan alhamdulillah rabbil alamin ina iya karanta alqur'ani da shi shi yasa ba dole bane in kai riwaya ɗaya ka iya tak ba dole bane ya zama kuma dole irin yin wadda kai ka iya din ba dole bane ai bambancin kenan wani ya sani wani bai sani ba kai mai naira hamsin sal a aljihu wane yana da dubu ɗari dole ne riga iri ɗaya za ku sa dole ne ya ce tun da wane matsiyaci ne ni kada in hau mota kada in shiga gida mai tsada kada in yi kaza a'a dole ne wannan ice wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to at-tahadduth bin ni'ma din shine kayi abin da Allah ya hore maka na ilimi tsakaninka da Allah ala ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane wannan ko qira'atul muqtadi laha bayani akan cewa mamuma wanda yake koyi da liman zai karanta ita ainihin wato suratul fatiha din wa alal muqtadi an yaqra'aha wara al imam fi sirriya wajibi ne mamu da yake koyi da liman ya karanta ita fatiha din a bayan liman amma a sallar da ake koya karatu wa fil jahariya aidan haka kuma a cikin ainihin sallar da ake bayyana karatu in lam yasma qira'atul imam in bai jin karatun liman kana nesa da liman baka jin karatun shi sai ka karanta fatiha kana kusa da liman kana jin karatun shi a eh, rako'i biyu na sallar isha na farko da rako'i biyu na sallar magariba na farko da rako'i na sallar asuba shikenan sai ka ainihin yi shiru karatun liman ya isar maka amma raka'a ta ƙarshe ta magariba da rako'i biyun ƙarshe na magariba da sallah raka'a hudu ta azhar da hudu ta la'asar duk waɗannan baki ɗaya za ka yi karatun fatiha amma ka ƙara da sura akan haka babu komai to sai yake cewa in lam sami qira'at al-imam in bai jin karatun liman aw sakata ko kuma in liman yayi shiru to zai kawo magana akan wannan sai yace hadha ba'da faraghihi minha sakatatan liyatamakkana fi hal muqtadi min qira'atiha ko dai in baka jin karatun liman kai kai ko kuma in kana ji din liman ya kai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin akai amin din nan sai liman ya dan yi shiru wannan shiru da zai dan kadan sai ku samu damar ku karanta ainihin Fatiha din to ya kawo wannan ne dan ya nuna maka bai inganta ba abin da yake daidai in dai kana jin qira'an liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qira'atul imam lahu qira'a salawatullahi wa salamu alaihi sai yake cewa wa in kunna nara anna hadha sukut ko da yake mu muna ganin yin wannan shuru din da liman zai dan ya bada dama a karanta Fatiha lam yathbut bi sunna bai tabbata a sunna ba qultu a ƙasa sai Nasiruddin Al-Albani yake yake cewa wa qad dhakartu mustanida man zahaba ilaihi na faɗi hujjar ko madogarar waɗanda suka faɗa haka me dalilin su da suka ce za a yi shiru din yace din na faɗi waɗannan bayanai wa ma yuraddu alaihi da kuma irin yadda za a bi a yi musu raddi da hadisan da za su tunkuɗa maganar su fi silsilatil ahadith da'ifa a cikin littafin silsilatil ahadith ba'ifa a cikin mujalladi na biyu hadisi na ɗari biyar da arba'in da shida da hadisi na ɗari biyar da arba'in da bakwai ka yi ƙoƙari don Allah ka mallaki waɗannan littafai kar ka zauna sai yan ya kamar fasto fasto ne yake da kundi shi kenan ɗan kwaya ɗaya bihi yuqtamu dhikrul Jamilu wa yubda'u da shi zai fara da shi zai cika ka zauna haka kunda ma zai zama ba a karanta su ka je ka sai littattafai kai ta karatu jama'a mun gane ku ana can ana cin duniyar ilimi mu kasashen mu nan mutane suna ta faɗa akan matsalar da bata kai ai faɗa ba wani aboki na dawo daga jami'atul islamiyya yake cewa yayi mamaki da yazo ya samu ana rikici a cikin kungiya wai akan jilsatul istiraha yace yanzu in ba dan an ki Allah an ki karatun sunna ba yaushe jilsatul israha ba ta zama rikici abin da ya tabbata annabi ya yi duk a saki magana kowa mana a ɗauta annabi wani ya ce kaza nafila wani ya ce annabi ya yi daga sahabi sahabi ya ce annabi yana yi sahabbai suka ce haka sallah annabi take to a yi mana to amma komai inna halata amal absar walakin ta a kulubun lati fi sudur ba idanuwan ne ke makancewa ba idanuwan ga sunan guru amma zukatan ne suke makancewa wani makantar makantar jahilci wani makantar ba ta jahilci ba ta hassada idan wutar hassada ta tashi ya san gaskiya ce sai ce a'a ba daidai bane dan dai wai kadai kada tafiya ta tafi mun gane wannan da kyau ko sai a ce ai shi ma yana da dalili a yana da dalili kowa yana da dalili ma balla man balla illa ta ta hujjatihi duk wanda kaga ya bata ai shi ma yana zai ce yana da hujja ko amma ai ba kowace magana ce take zama hujja ba kamar yadda imamu Suyuti ya ce yace illa qaulun lahu hazzun minan nazari sai maganar da ta isa a ɗaga kai a kalle ta ma balle ainihin a ce ba kowace magana ce za a ce ai shi kenan ba ina fata an gane wannan to dan hakan kana jin liman na karatu sai kai shiru amma ba ka jin karatun liman shi kenan sai kai al qira'atu ba'da al fatiha karatu bayan fatiha wa yusannu an yaqra'a ba'da al-fatiha suratan ukhra an sunnanta mishi ya karanta wata sura daban bayan ya gama karatun fatiha hatta fi salatil janaza har a sallar gawa أو ko kuma ya karanta wasu ayoyi a cikin آيوي biyu na farko, ko sallar gawa. yadda malaman fiqhu nan suka ce da na ahnaf cewa an yi kabara harama addu'a ake yi a kabara ta farko a'a ba addu'a ake yi ba dokan manzon Allah ta kashe wannan maganar har abada an yi jana'izar wannan maganar ta mutu ba wanda zai tono ta kuma ko akwai ba wanda zai tono ta har abada ta mutu dan me don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in yi kabbara ta farko a sallar gawa sai karanta Fatiha sai kuma ya karanta sura wasu malamai kamar shafiya suka ce sai a karanta sura ɗin gajeruwa aka ce babu dalilin da ya hukunta lallai sai a karanta gajeruwa duk wadda ta sauka ko doguwa ko gajeruwa sai a karanta ta wa yutilu alqira'ata ba'daha ahyanan kuma wani lokacin sai ya tsawaita qira'a din a bayan yayi fatiha din wa yaqsiruha ahyanan wani lokacin sai ya takaita ta li'aridi safari saboda halin tafiya mun gane saboda halin tafiya wani lokacin sai ya tsakaita au su'alin ko tari su'al akwai bambanci su'al da alif kafa ba da alhamza ba su'al tambaya su'al da alif kafa tari aw مرض ko rashin lafiya au بكاء sabiyin ko kuma ainihin buka sabiyin ko kuma ainihin saboda kukan yaro kana cikin limanci a masallaci sai ka ji wani yaro ya tsandare da kuka mai wa uwar shi ta zo tana bin musalla sai ka takaita saboda ka ai sallama uwar shi ta bashi abinci ko ta bashi nono ko ta bashi ruwa ta lallashe shi saboda yadda manzo Allah yake tausasa wa yara salawatullahi wa salamu alayhi. wa taqtalifu alqira'atu bi ikhtilafi salawat qira'a din nan tana sabawa gwargwadon yadda sabanin sallolin suke fal qira'atu fi salatil fajr atwal minha fi iri salawatil khams qira'a a cikin sallar alfijir ana so ta fi tsawo fiye da sauran salloli biyar thumma dhuhru sannan sai a zahar ita take biye da asuba thumma al-asr sannan sai al-asr wal isha sum'a da la'asar da isha haka za a gajarce su summal maghrib galiban sannan kuma magariba ita ma galibin lokaci ana son a tsawaita saboda an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karanta suratul turi a cikin ta ita magariba yana kuma karanta suratul a'raf a cikin ta ayoyi 206 suratul a'raf wal qira'atu fi salati al-layli atwal min zalika kullihi amma yin kira'a a cikin sallar dare ana so ta fi tsawo fiye da dukkan kira'a a cikin salloli biyar wasu sunnatu abinda sunna ta nuna isalatul qira'a fi raka'atil ula aksar min as-thaniya a tsawaita karatu a raka'a ta farko fiye da karatun da za a yi a raka'a ta biyu ma'ana raka'a ta farko in kai kamar aya 60 raka'a ta biyu sai kai kamar aya 50 wa an yaj'al al-qira'ata fil akhirayni aqsar min al ulayni qadran nisf sannan kuma sai mutum ya sanya karatun shi da zai yi a raka'o'i biyu na ƙarshe din nan su fi gajarta fiye da karatun da zai yi a ainihin raka'o'i biyu na farko ya karanta gwargwadon rabi don haka raka'o'i biyu na ƙarshe ɗin nan za ka iya karanta fatiha ka karanta daga jajjirin surori in kai haka babu laifi ya tabbata manzon Allah ne sahabbai su ne malaman fiqh ma sun ce babu komai to ba shi kenan ba kuma ko sun ce da komai ai manzon Allah yana sai a ce su Allah ya ji dan su maganar manzon Allah ce doka fa jama'a manzon Allah fa shine manzon Allah duk wanda bai bi manzon Allah ba in aka tashi kiyama da shi da fir'auna duk wuri ɗaya za su tafi don me fir'auna waye kafircewa annabi musa ko kai kuma ka kafircewa annabi muhammadu ai ya kamata ka ci dukan tsaya fiye da na fir'auna ma na'am na'am da yace wa an yaj'al al-qira'a fil ukhra yani aqsar min al-ula yani qadra nisf ya ce ya sanya kira'a a rako'i biyu na ƙarshe su zama ainihin gajeru a bisa ainihin kira'a na ainihin farko ɗin ko